Ziburuko pilota plazaren inguruan aurten bost gune ezberdinetan Euskara utxez diren liburu eta diskoen azokaren bueltan hainbat aurkezpen eta animazio aurre ikusiak izanen dira egunean zehar. Baltsan elkarteko, maili zubeldiak kontatu digunaz. Ba, hogeita masei izanen dira argitaletxeak, lehen aipatu bezala. E, izanen da Urtean, urteetan eraiki dugun eskema berdina segitu dugu, goiztean e, eh, deitzen den e, topagune bat edo, aurtean luizien etxezarretari egingo diogu omenaldia, maiatza, lizkaria eta euskal literaturari eta inbeste urtetan emandako ibilbideak bestu gutxiago merezi, eta haren, arekin, haren parean e, Leire López Usa argitaletxeko editoria ere egonen da, orduan elkartrukatuko dute, bakoitzak bere bizipenen berri eta emanen du, hori idekieraren eh, ondoren, gero aurren eh, emanaldia izango da, iturrizarrean, urtero bezala, aurten makilak iski ipuña antzeztu eta aurre kantaraziko ditugu, ia hurbiltzen diren, gero izanen da baita ziri borroka, eh, hortan ere bertsolari eta marrazkilarien arteko lehia, e, humorezko saioa ere bai, E, aurten berrikuntza da, emango ditugula, egunean zehar lau e, showcase edo kontzertu txiki, e, mini kontzertu emango ditugula, hor talde desberdinekin, eta bukaeran kontzertua adar taldearekin. Zer gehiago ba, aurkezpenak beste sei egunean zehar, e, sei liburu oso anitzak, oso desberdinak denetik izango da, benetan izango da, gozatzeko parada, goizetik arratsa arratsera bitartean. Ezantz beraz, ziburuko Euskal Disko eta Liburu azoka ekainaren iruan izanen dela. Eta argia edabideko jenofa beroko irigoinek errandigun bezala. Ez da garazitik ujun, ez da mauletik ujun, janai bideak merezidu gero egun osoko egitarau bat badelako. Eta gainera azoka batek, janai du ez dela ez da liburu denda bat eh, azokak ekartzen du zinez aukera eh, idazlearekin partekatzeko eta ziburuko azoka ez da durangoko azoka edo makro azoka bat tipia gelditzen da naiz eta handia izan bere eskaintzan eta horrek eh, permititzen du trukaketa bat kalitatezkoa eta eta urten aintzineko edizioetan bezala hor izanen ditugu idazle andana bat bai eh, maien gibelean, bai liburuak aurkezten eta hori bizik interesgarria da sortzailearen zat, baina ere irakurlearen zat, edo egita zat, beraz eh, gomita denaia zabaltzen dugu eta bururatzeko aipatuko dugu ere aurten ziburuko herriko etxeko patioan Bernat Etxepare Lizeoko adar profesionaleko ikasleek eta Piarrez Lazabalko ligioko ikasleek egin erakusketa bana ere ikusgai izanen dela.